ิตถือว่าทุกคนนั้นมีส่วนเกี่ยวกับการพักผ่อนหยุดการหยุดงาน ในรูปแบบของการเป็นอยู่ แล้วก็เราก็ได้ถือโอกาสในวันที่เป็นวันหยุดนี่แหละมามีส่วนพบปะเราแต่ละคนก็อยู่ ไม่ได้อยู่พื้นที่เดียวกันด้วย แต่ก็อยู่ในรูปแบบของสังคมโลกสังคมโลกคือเราต้องเป็นสังคมครอบครัวใหญ่หน่อยเมื่อมีส่วนของการว่าง จากการทำการที่เรียกว่าดำเนินชีวิตเราก็มีโอกาสพบปะกันมาด้วย เมื่อมาพบปะเราก็ได้มีส่วนของการแสดงออกจะว่าระวายระบายอารมณ์ก็ถูกเพราะการได้มาพบปะกันก็มันก็สร้างความล่าเริงด้วย สร้างความเพลิดเพลินด้วย เราก็เลยเกิดความคุ้นเคยซึ่งกันและกัน เมื่อเกิดความคุ้นเคย ก็เป็นเหตุให้เกิดความรู้รู้จักมักคุ้น ถ้ามีส่วนของความรู้จักมักคุณเราก็เรียกว่าเป็นญาติกันเป็นเพื่อนกัน เป็นที่พึ่งพาอาศัยในการแสดงออกของการอยู่ร่วมกัน ก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามเมื่อเรามีส่วนมารวมกันอย่างนี้เราก็ยังมีส่วนจำนึกในการมีส่วนปรับปรุงสังคมให้มีส่วนประกอบ สังคมของการเป็นอยู่ของความเป็นสัตว์ประเสริฐที่เราเรียกว่า มนุษย์มันต้องมีคุณความดีคุณความดีอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณธรรม ก็ต้องมีส่วนประกอบด้วยคุณความดีที่เรานำมามาประยุกต์ใช้ในการมีส่วนของการเชื่อมโยง ก็เราก็เรียกว่าการเสียสละ อืม หรือการให้ทานภาษาทางโน้นเขาเรียกว่าการการบำเพ็ญบุญหรือการทำบุญเราพูดกันอย่างนั้นนี่เราได้มีโอกาสมามีส่วนส่งเสริมด้านการเป็นอยู่ด้วยความเป็นผู้มีคุณธรรม การเสียสละ เราก็ต้องรู้จักปรับตัว รู้จักตกแต่ง ถ้าเรามีส่วนของการรู้จักปรับตัว มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกในทางที่เป็นประโยชน์มากขึ้น เพราะการเสียสละนั้น มันมีทั้งส่วนด้านวัตถุ มันมีทั้งส่วนด้านจิตใจด้วย ด้านวัตถุเรามีส่วนว่าวัตถุประเภทไหนพอที่จะ มีส่วนให้เกิดความรู้สึกในการเป็นอยู่ได้รับความสะดวกแล้วก็มีส่วนของการเสียสละมา มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทำนองนี้ มันก็ได้วัตถุมาเป็นที่พึ่งที่อาศัย เหมือนเราที่ได้มาอาศัยลงนาน แต่ก่อนเขาเรียกว่า อาศัยยุ่งฉาง ยุ่งฉางสำหรับเก็บ เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อันขึ้นจากการทำทำกสิกรการทำนาเราก็นำมาเก็บที่นี่เก็บสต็อกไว้เพื่อจะได้ ใช้ในการเป็นอยู่ให้ เกิดความรู้ได้รับความสะดวกสบายนั่นก็อาศัยการทำนี่แหละเรามาอาศัยลงนาให้เป็นเนื้อนาบุญเรียกว่าเป็นที่รวมกัน เมื่อเรามารวมกันเราก็จะมีส่วนของการทำประโยชน์ทั้งในส่วนด้านวัตถุด้วย ทั้งในส่วนของด้านจิตใจด้วย จิตใจของคนเรา มันก็มีส่วนทั้งความดีความชั่ว ความดีก็นำมาให้เกิดความรู้สึกเป็นที่มา เป็นที่มาของมิตรภาพ เป็นที่มาของความเป็นผู้มีญาติ อาศัยน้ำใจที่มีส่วนอกอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่เราเรียกว่าเมตตาธรรมนั่นเองราก็มามีส่วนส่งเสริมกัน เมื่อมีส่วนส่งเสริมกันก็ต้องช่วยเหลือกันกำมาช่วยเหลือนี้มีอะไร พอที่จะแบ่งให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นประโยชน์ร่วมกัน แล้วก็แนะนำกันก็ได้ เพราะการแนะนำก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้ข้อมูล ในการปรับตัวก็ต้องอาศัยอย่างนั้น ภาษาพระตันเรียกว่าธรรมเทศนาไม่บุญสำเร็จด้วยการการแนะนำสั่งสอนเราบอกกันได้ แนะนำกันได้ ภาษาทางน้องเขาเรียกว่าโสเลโสเลก็คือโตเถียงกันโตเถียงกันเพื่อหาข้อยุติ ธรรมชากัจฉาก็ คือการให้ข้อมูลในรูปแบบที่จะเป็นส่วนประกอบในการไปมีส่วนของการดำเนิน แล้วเราจะได้ มีมีส่วนปรับปรุงแก้ไขมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่งามการมีน้ำจิตน้ำใจอย่างนี้การให้ทานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสมาน สมานมิตรภาพ สมานความคุ้นเคย เราก็ต้องให้ความรู้สึกกันบ้าง ฉะนั้นในวันถือว่าวันอาทิตย์วันเรามีส่วนพักผ่อนเราก็มามีส่วนร่วมกัน มาร่วมบำเพ็ญบุญด้วยการให้ทาน ถวายทาน แด่พระที่เสียสละ ในรูปแบบของการเป็นอยู่แบบผู้คลองเรือนมาอยู่ในรูปแบบของการเดินตามรอยของพระอริยเจ้า ที่เราเรียกว่าบวชนั่นเอง เดินตามรอยของท่านก็ต้องมีคุณธรรมเป็นองค์ประกอบ อย่างน้อยก็ต้องมีส่วนของการส่งเสริมด้านจริตนิสัยตั้งจัญญามารยาททุกสิ่งทุกอย่างก็ให้เป็นไปในรูปแบบของผู้มีคุณธรรม เรียกว่ามีความสงบใจนั่นแหละถ้ามีความสงบใจใจสงบคือใจไม่ร้อน าษาเราเรียกว่าคนใจเย็นถ้าใจเย็นมันก็ใจสบาย เราก็ได้มามีส่วนบำเพ็ญอย่างนี้ เมื่อมีส่วนของการให้ทานแด่ผู้เสียสละจากการเป็นอยู่แบบผู้คลองเดือน เราก็ได้มีส่วนการทานอาหารร่วมกัน ถึงว่าเราจะนำมาจากสถานที่เราก็มามีส่วนแสดงออกในการ ทานอาหารร่วมกัน ภาษาบ้านเฮาก็เอื่นว่าตักบาตรรวมขันทำบุญร่วมกันนำมาสึ่งสันติโศกเนี่ยเฮาก็คิดกันเน่แต่เฮาคิดได้ยังสิมันก็สิเป็นงานในส่วนของการให้ทานแล้วพระสงฆ์ท่านก็มีส่วนของการอนุโมทนาเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความดีนี่มันก็เป็นส่วนประกอบอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจกัน ในฐานะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสัตว์เรียกว่าสัตว์ประเสริฐแ่ก็มามีส่วนปฏิบัติกันตัวแปลเป็นภาษาอังกฤษ่อ t r a n s l a t e into English now, I hope you understand. So l p u says he's expresses his blessings. Today is Sunday, it's the 28th of May. In our lunar calendar, it's the, the third day of the waxing moon. The moon is getting larger now, of the seventh month of the lunar calendar, Sunday. Sunday is a rest day when we all take a day off work so we can come here today and gather. We all come from different places today, mm. so this is what we mean by world or global society we are all one big family. And so we need principles in life. So, like today, we come together, we meet and greet each other, spend time together, we relax, and we feel happy, it's fun. We get to know each other. And when we get to know each other, we establish friendship. As friends, we live together, we share our lives. This is the good way of human society. This is what we call manusa. This, this is the meaning of being human, high minded, beings. The real meaning of manusa or high mindedness means spiritual qualities or spiritual goodness, which we bring into our lives in order to connect with each other. And this begins with a spirit of sacrifice or giving up, renunciation. We call this dana, offerings or generosity. When Thai we say bun, bunya, merit. So this is one aspect of our spiritual life knowing how to renounce or give up, and also mentally knowing how to make changes, adapt, modify ourselves in order to create benefit, true benefit in our life. And to give up or to sacrifice, there are two, two aspects. You can sacrifice or give up or make offerings with materially, physical things, and also mental or emotional, mental renunciation. The material things are the things in life we use which bring us comfort. We help each other out by giving each other things, being of refuge for one another. Just for example, today we're all taking refuge or we're using this, this barn. This is something which was previously used when the harvest has been gathered, the crops, agriculture, and you gather it here and you stock it up for use in future for your comfort. So you could say this hay, hayloft, this barn, is a true field of merit. So it's a field of merit in the material sense, but also today it's a field of merit for making offerings in the emotional sense. The mind has what we could call positive and negative, the good and bad side to it. The good, the good side of the mind gives rise to friendship, a sense of connectedness and being relatives. We call this metta tongue, the dhamma of metta or loving kindness, which we have to develop in order to help each other out and be of benefit. We, we give advice to one another, we exchange information. For the monks, when the monks teach, this is called Dhamma Desanamaya, the, the, the, the meritorious action of teaching Dhamma. We teach, we instruct in order to perhaps stop unwholesome things from happening. This is called Dhamma Sakacha, timely discussion on Dhamma regarding how to live your life in a good way, what leads to benefit. And so this all begins from dana, as establishing friendship. So today on Sunday you have free time, it's a rest day, a relaxed day, you come, you offer dana. But as monks we've renounced the home life. We've renounced worldly life to follow in the footsteps of the noble ones, and for this we need to develop our own spiritual qualities we need to develop the behavior of one who has a virtue, and the virtue that leads to a, a peaceful mind, not hot and bothered. Jai yen in Thai means a cool heart. Jai sabai is a happy heart. And so when, when all of you come and give offerings to the monks, then it also helps. Then you offer up food to us, and then you all end up eating together and spending time. There's a there's an expression in Thai which basically says when you when you all stand in a line and, back by, which means to put food in our bowls together, your your khandas, your aggregates, your bodies gather together, and then you eat food. You eat food together, and this makes you all happy. And then the monks give what's called an anumodhana, which is our expression of joy, a blessing. Say a few words of dhamma, and this is how we live together. We're all we're all animals basically. We all need these kind of supports in life. ตัใจละพรนะยะทาวาลิวังหาปุราปฏิปุเรนติสาคารังเอวาเมวัยโตทินังเปตานังโอปากปติ อิทธิตังบาลิตัง ตุมัง คิปาเมวาสามิจันโตสามเพปุเรนโตสังฆาปานจันโทปนาราโตยะถามณิโสตินาโตยันตานพิติโยวิวัชันโตสัมภารโควินาสตุ My. กันทานเสร็จแล้ว